الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا الله Azza və Kəlləyə رمشي edirəm الله Uca Allah ibadətlərimizi qəbul və bu Ramazan ayı ilə bizi faydalandırsın. Və sonra ilk öncə öz nəfsimə və sonra da sizə Allah Azza və Kəlləyə qarşı təqvalı olmağa çağırıram. Və bu nəsiyyət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hər bir bəzində, xütbəsində müsəlmanlara etdiyi tövsiyəsidir. Və hər bir xeyrin əsasıdır və Allah qatında qulun dəyəri də bunun da ölçülür. Yəni təqva ilə. Və sonra nəsiyyətimi Uca Allahın bu ayəsi ilə başlayıram. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmələri üçün xalq etdim. Və bu ayə bizə göstərir ki, həyatın qayəsi Allah Azza və Kəlləyə qulluqdur. Allah Azza və Kəllə ibadətdir. Və ibadət dar məhvum deyil. İbadət geniş məhvumdur. Və tək namazdan ibarət deyil. İbadət ismun cəmiun limə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqvali vəl əfhal. Allah Azza və Kəlləni söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər şey. Daxilən və zahirən. O əməllər və o sözlər ki, bizi Allah Azza və Kəllərin rızasına və sevgisinə aparır, o əməllər və o sözlər hamısı ibadətdir. Və bu mənada ibadət geniş məhkumdur. Və ibadətin də növləri var. Və elə ibadətlər var ki, o mal ilə edilir. Yəni, mal ilə edilən ibadət. Yəni, insan öz malı ilə Allah Azza və Kəllə yaxınlaşır. Məsələn, zəkat. Zəkat mali ibadətdir. Və ya qurban kəsmə. Və ya sədəqə vermə. Və s. və ilə. O ibadətin birinci növüdür. Mal ilə edilən ibadət. Və sonra elə ibadət növ var ki, o bədən ilə edir. Və insan öz bədəni ilə Allah Azza və Kəllənin razılığını qazanmağa çalışır və o ibadətlərin başı namazdır. Və həmçinin bədən ilə edilən ibadətlərdən biri oruzdur. Və insan öz bədəni ilə oruz tutaraq Allah Azza və Kəllə ibadət edir. Və sonra burada bəzi ibadət növləri var, hansı ki, orada mal və bədən müştərəkdir. Məsələn, həc ibadəti ki, bu həm malı ibadətdir, həm də ki, bədən ilə edilən ibadət və ya cihad. Cihad ibadətində də həm bədən, həm də mal rol oynayır. Və necə qeyd elədi, bədən ilə edilən ibadətlərdən biri Orucdur, hansı ki bu mübarək ayı, mübarək aya xas ibadətdir. Və oruc lüğəvi cəhətdən yəni insanın özünü tutması, saxlaması deməkdir. Və şəri cəhətdən isə imsakdan ta məğribəcə, yəni gün batanacan insanın özünü cinsi əlaqədən, yeməkdən içməkdən qoruması və uzaq saxlamasıdır. Və necə ki, Allah Azza və Kəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənu kutibə aleykum siyam kəmə kutibə aləl-ləzīnə min qablikum ləalləkum təttəqun. Ey iman edənlər, oruc sizə əmr edildi, necə ki, sizdən qabaqkilərə əmr edilmişdir. Bəlkə təqvalı olasınız. Və bu ayə göstərir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə də oruc olub. Yəni, yahudilər, nəsranilər, xristiyanlar və hətta qeyri millətlərdə oruc olub, bu ibadət olub. Çünki Allah Azəvə Kəllə buyurur ki, Ey iman edənlər, sizə oruc əmr edildi, necə ki, sizdən qabaqçılara əmr edilmişdir. Amma ola bilər ki, onlarda olan orucun qaydaları və ya vaxtı fərqli idi. Amma oruc var idi. Necə ki, İbn-i Kəsir rəhməhullah təfsirində gətirir sahabə Muaz ibn Cəbəldən, həmçinin İbn Məsuddan və İbn Abbasdan radiyallahu anhum ki, əvvəlki ümmətlərdə, xüsusən də Nuh əleyhissalamdan Nuh əleyhissalamdan. Ta ki, bu ümmətəcə, Ramazan orucu fərz edilənəcə, hər bir ümmətə əmr edilmişdi ki, hər ayda üç gün oruç tutsunlar. Ta Nuh əleyhissalamla Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə cəlb. Hər ümmətdə bu oruc var idi. Hər ayda üç gün oruc tutmaq. Və bu, İslamın ilkin çağlarında da var idi. Hələm Ramazan orucu əmr edilməmişdən qabaq, müsəlmanlar iki cür oruç tuturdular. İki cür oruç tuturdular. Onlardan birincisi, hər ayda üç gün oruç tutmaları, ikincisi də aşıra günü tutulan oruc, yəni məhərrəm ayının onu. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldi və Mədinədə də yəhudilər məskən salmışdılar. Yəhudilər yaşayırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gördü ki, yəhudilər <coughs> Məhərrəm ayının onu oruç tuturlar. Və dedi ki, şübhəsiz ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq. Çünki Aşura günündə, yəni Muharrəm ayının 10-unda Allah Azza və Kəllə Fironu və onun əhlini məhv eləmişdi və Musaya və onun əhlinə kömək eləmişdi. Və bu səbəbdən yəhudilər oruz tuturdular həmin gündə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq və əmrliyir və müsəlmanlar aşığa günlə oruç tuturlar. Yəni, hər aydan üç gün və bir də ildə bir dəfə Muharrəmin onu. 9-u 10-u və ya 10-u 11-i və ya 9, 10, 11. Ta ki, Ramazan orucu əmr edilənəcək. Ramazan orucu əmr edilənəcək, aşırı gününün orucu fərzidir. O zaman ki, Ramazan orucu əmr edildi, aşırı gününün orucu oldu müstəhəb. Yəni, fərzlikdən çıxdı. Və sonra Allah Azəvə Kəllə Medine'de artık orucu, yani söhbət gedir Ramazan orucundan Müslümanlara tərz edir. Və bayaqları dediyim ayədə Kutibə aleykumus siyəm kəmə kutibə aləl-ləzinə min qablikum ləalləkum təttəqun. Yəni Allah sizdən əvvəlkiləri oruca emrettiği etdiyi kimi sizə də əmr edir. Bəlkə təqvalı olasınız. Və ümumiyyətlə, oruc ibadətinin dörd növü var. Bir var Ramazan orucu, fərz olan orucdur. Bu orucun əsasıdır və birinci növüdür. Ya 29 gün olur, ya da 30 gün. Bu aydan asılıdır. İkinci növ oruc kəffarı olan oruclardır. Yəni bir insan Ramazan ayında cinsi əlaqə ilə orucu pozsa, onun boynuna kəfara oruc düşür. O da 60 gün dalmadan oruc tutmaq. Bu da orucun ikinci növüdür. Və üçüncü növ oruc nəzir orucudur. Yəni insan nəzir eləyir ki, 10 gün Allah üçün oruc tutacaq. Və nəzir o deməkdir ki, sənin boynunda vacib olmayan bir şeyi özün öz üzərinə vacib eləməyin. Bu üçüncü növ orucdur və dördüncü növ oruc da könüllü olan oruclardır. Yəni, insan nə Ramazan aydır, nə e, kəffarə olan orucdur, nə nəzir dediyi orucdur, fəqət könüllü olan oruclardır. Müstəhəb olan oruclardır. Məsələn, birinci gün, dördüncü gün tutulan oruclar, hər aydan üç gün və ya aşıra günü, Şəvvalın 6 günü və s. Bu da orucun 4-cü növüdür. Və ümumiyyətlə, oruc, yəni Ramazan ayının girməsi, təzə ayın, yəni hilalın görülməsi ilə təsbit edilir. Və bu məsələdə də, çünki Allah Azza və Kəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizlərdən kim onu, yəni ayı görsə, oruç tutsun. Və bu məsələdə də alimlərin bir neçə rəyi var və bəzi alimlər o rəydədirlər ki, əgər bir ölkədə, bir bəldədə, bir məkanda təzə ay, hilal görünübsə, bu kifayətdir. Və hər kəs ora tabi olmalı və orucuna başlamalıdır. Və bir qism alimlər isə oraydadırlar ki, hər məkan üçün ayın görülməsi müxtəlif ola bilər. Və necə ki, İmam Şafi Rəhməllah buraydədir. Və xülasə, əsas olan, yəni məqsəd budur ki, Ramazan orucu hilalın, yəni təzə ayın görülməsi ilə təsbit edilir. Və ümumiyyətlə yəni bu aya baxanda və insan bu ayı yaşayanda açıq aydın görür ki, heç bir ayda görmədiyi bərəkəti və rəhməti bu ayda hiss edir. Və bu ayı başqa aylardan seçən xüsusiyyətlər var. Və mən istərdim bu xüsusiyyətlərdən bəzilərini qeyd edeyim. Onlardan birincisi, bu ay insana kömək eləyir ki, insan təqva sifətindən aid olsun. Və dəlil, bayaqlar zikirlədiyim ayə. Uca Allah buyurur ki, ey iman edənlər, sizdən əvvəlkiləri oruz fərz edildiyi kimi, sizə də fərz edildi. Ləalləkum təttəqun. Bəlkə təqvalı olasınız. Bu ayə dəlildir ki, bu ibadətdən məqsəd Təqva sifətinə nail olmaq. Bu birinci faydadır. Həmçinin bu ibadət sənə səbri aşılıyır. Səbri öyrənir. Həmçinin bu ibadət miskinlərin və kasıbların halını sənə xatırladır. Çünki elə insanlar var, ümumiyyətlə, aclıq nədir bilmirlər. Təbii ki, bu cür insan ac olan kasıbların və miskinlərin halını dərkləyə bilməz. O vaxt ki, o oruç tutur, onda bunu dərk edir. Və bu da Ramazanda olan faydalardandır. Həmçinin insanın ixlaslı olmasına da kömək edir. Oruc. Və xüsusən də bu məsələ oruc ibadətinə xasdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Abu Hureyrənin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Allah Azza və Cəllə buyurdu. Yəni, bu hədis qüdsi hədisdir. Qüdsi hədis, yəni hədisin mənası Allahdandır, amma onu nəql edən Peyğəmbərdir. Yəni hədisin mənası Allahdandır, amma ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Azza və Kəllə buyurur ki, Kullu aməl ibn Ədəmə ləh illə siyəm. Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür, yalnız orucdan başqa. Fə innəhu li və ənə uczi bih. O, Yəni oruc mənim üçündür və onun əcrini mən verəcəm. Yaxşı sual. Məgər namaz Allah üçün deyil və ya başqa ibadətlər. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi ona dəlalət eləyir ki, orucda olan ixlas başqa ibadətlərdə olmur. Səbəb? Çünki hər bir ibadətin zahiri halı var. Məsələn, insan namaz qılır, zahirən başqası onu görür bu nəyisə oxuyur, rüqə eləyir, səzdə eləyir. Məsələn, insan gedir həccə, bunun zahiri halı var. Həcdən qayıdır, hamı bilir, bilir ki, o həccə get getdi və həcdən gəldi. Və məsələn, insan sədəqə verir, zəkat verir, hamı bunu görür. Məsələn, deyir ki, insan nə cömərtdir. Məsələn, kimsə qurban kəsir, o əti paylayır, insanlar ona təşəkkürləyir və s. Hər bir ibadətin zahiri halı var. Yəni, hər bir ibadət qıraqdan, kənardan görünür və müşahidə edilir orucdan başqa. Məsələn, sən oruc tutmusan və küçədə gəzirsən, hə? Sənin tutduğun oruc qıraqdan müşahidə edilə bilir ya edilə bilmir. Müşahidə edilə bilmir. Ona görə riya göstəriş yoxdur. Ehtimalı demək olar yoxdur. Həm də başqa ibadətlərdə, məsələn, insan həccə gedir, gəlir, İnsanlar buna deyir, bu həcdir. İnsan qurban kəsir, ətini paylayır, insanlar buna təşəkkürləyir. Məsələn, insan zəkat çıxarır, insanlar deyir ki, bu cömərtdir. Amma orucda deyiləsi bir şey yoxdur. Yəni, insan az qalır. Belə deyim də, qıraqdan təriflənəcək bir şey yoxdur. Ona görə oruc ibadəti, oruc ibadətində, yəni, oruc demək olar ki, ixlasdan ibarətdir. Yəni, ixlas bu ibadətə xasdır və bu ibadətdə riya ehtimalı çox azdır. Ona görə Allah Azza və Kəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dili ilə buyurur ki, Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür, orucdan başqa. Oruc mənə məxsusdur və mən onun əcrini verəcəm. Və hədisin davamında Allah Rasul buyurur ki, وَالسِّيَامُ cünnə Oruc bir qalxandır. Oruc bir qoryandır. فإذا كان يوم سوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. Sizlərdən biri oruç tutsa, oruclu olduğu gün e, şəhvətə təhrik edəcək şeylər deməsin. Və sonra وَلَا يَسْخَطْ Yəni, davadalaş eləməsin, səsini qaldırmasın, mübahisə eləməsin və s. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ İnni saim. Kim onu söysə və onunla vuruşsa, ona desin ki, mən orucluyam. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لُخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Muhammedin nəfsi əlində olana, yəni Allaha and olsun ki, oruç tutanın ağız qoxusu Allah qatında misk iyindən də daha yaxşıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin davamında buyurur ki, oruç tutanın iki dənə sevinci var. Bir, iftar açdığı vaxt iftarına görə sevinci və bir də ki, qiyamət günü Rəbbinə qovuşacağı vaxt tutduğu orucuna görə olan sevinci. Və bu hədisin başqa ləfsində gəlir ki, Allah Azze ve Celle buyurur yatruku ta'amuhu yatruku ta'amahu ve şerabahu ve şehvetahu min ecl Allah Azze ve Celle buyurur ki qulum şəhvəti yeməyi və içməyi mənim üçün tərk edir və onun orucu mənə xasdır və həqiqətən də baxanda yəni bu ibadət ümumiyyətlə Ramazan ayı böyük məktəbdir. Xüsusən də insanın özünü tərbiyələndirməsi üçün. Məsələn, bir insan bir anlıq fikirləşsə ki, insan bu ayda Allah Azza və Cəllənin insana halal etdiyi şeyləri Allah üçün tərk edir. Onda haramları tərk etmək necə? Yəni, insan bu ayda ona halal olan yeməyi, ona halal olan içməyi, ona halal olan şəhvəti, yəni halal olanı bu ayda tərk edə bilirsə, bu əzmi özündə hiss edirsə, deməli, başqa aylarda haram olanı tərk etmək necə? Yəni, gör, Ramazan sənə necə dərs verir? Yəni, Ramazan sənə bu ay Allahın izni ilə orucluq sənə öyrədir ki, sən hətta Allah üçün halal olanı tərk edə bilərsən. Haram olanı necə? Yəni, insan bir anlıq bunu düşünsə, Ramazanın necə böyük dərs olduğunu dərk edər. Həmçinin orucun faydalarından birisi də necə hədisdə gəldi ki, Asiyamu cünnə. Oruc bir qalxandır, bir qoruyucudur. Və səbəblərdən biri orucun insanın şəhvani hisslərinə mane olmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gənclərə nəsiyyətində buyurur ki, gücü çatan, imkanı çatan evlənsin. Gücü çatmayan oruç tutsun. Niyə? Çünki əs-siyamı gündə. Çünki oruç qalxandır, qoruyandır. Çünki insanın şəhvətinin, belə deyək, özül maddəsi mənidir. Və onu təşkil edən əsas da nədir? Yemək və içmək. Sən oruç tutmaqla istər-istəməz o şəhvətin qabağını alırsan. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hələlik evlənməyə gücü çatmayan gənclərə daima oruç tutmağı nəsiyyət edirdi. Və necə Şeyx Əlbən rəhməllah buyurur, bu deyir, nəbəvi tipdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tibbindəndir. Gənclərə nəsiyyət elədiyi. Həmçinin bu ayrım faydalarından insanın sağlamlığıdır. Bu da Allah Azza və Kəllə rəhmətindəndir. Bunu bütün həkimlər də təsdiqləyirlər. Yəni, oruz kimi insanın bədəninə, sihhətinə faydalı olan başqa bir şey yoxdur. Və bu da öz-özlüyündə neymətdir. Həmçinin bu ayın faydalarından biri, bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindən biri cəmaatçılıqdır. Ya, bu ay insanları toplayır. Məsələn, bugün biz bir yerdəyik. Səbəb bu ibadətdir. Yəni, bu ibadət bugün bizi bir araya toplayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-firqatu əzəb. Cəmaat rəhmətdir, təfriqəçilik, ayrılıq isə əsab. Və o cümlədən istər iftar süfrələrində, istər namazlarda, gecə ibadətlərində müsəlmanlar bir araya gəlir. Hətta ola bilər aylarla görmədiyi qardaşlarını görür. Və bu, bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindəndir. Həmçinin bu aya xas olan ibadətlərdən birisi də gecə ibadətidir. Necə ki, buna taravih namazı deyilir. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, taravih namazı elə Gecə ibadət. Yəni, bəzi qardaşlar elə zənn edir ki, məsələn, qiyamul ley ayrı bir namazdır, təhəccüd ayrı bir namazdır, tutaq ki, taravih ayrı bir namazdır. Yox, əslində qiyamul ley, təhəccüd, taravih, vitir, hamısı eyni namazdır. Fəqət vaxtlarına görə namazın adları dəyişir. Çünki adətən namazın adları namazın vaxtlarından götürülür. Niyə görə deyilir ki, fəcr namazı? Çünki fəcr vaxtı qılınır, sübh çağı qılınır. Niyə görə deyilir ki, məğrib namazı? Çünki günəş batır, məğrib, ona görə deyilir ki, salatul məğrib. Məsələn, niyə görə deyilir ki, salatul duha? Duha namazı, duha, yəni durulan səhərə deyirlər. Yəni, o namazın vaxtından götürülüb o namazın adı. Ona görə əgər sən tutaq ki, namazı, məsələn, işə namazını qılmısan saat, misal üçün, saat 9-da. Amma yatırsan saat 10-da. İşədən sonra gecə namazını, məsələn, bitri qılsan, bu qiyam leyl olur. Amma biraz gecikdirib, biraz gecə qılsan, bu olur qiyam leyl. Yəni gecə namazı. Əgər yatıb sonra dursan, Bunun adı olur təhəccüd. Sən bunu e, Ramazanın içində qılsan, bu olur təravih. Belə də ümumən adı vitirdir. Niyə? Çünki istəyirsən sən təravih qıl. İstəyirsən qiyamul leyl, istəyirsən təhəccüd. Nə edirsə elə, namazın axırını nə ilə bitirirsən? Tək ülkətlə. Ona görə bunların hamısı nədir? Vitirdir. Yəni sonunu vitri ilə tamamlayırsan. Və taravihdə istirahət sözündən götürülüb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamanında dörd rükətdən bir fasilə verildiyinə görə, istirahət edildiyinə görə bu namazda deyilib ki, salatu taravih, yəni istirahət. Taravih sözü istirahət kəlməsindən götürülüb. Və rükətlərinin sayı da 11 rükətdir və səhi olan da budur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səyi sənədlə varid olan yalnız budur. Necə ki, Buxari, anamız Ayşədən, radiyallahu anhədən rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə Ramazanın içində, nə də Ramazanın çölündə 11 rükətdən artıq namaz qılmaz. Nə Ramazanın içində, nə də Ramazanın çölündə. Ona görə sünnətə müvafiq olan da elə budur. Və sonra bu aya xas olan ibadətlərdən biri Quran-ı kərimin tilavətidir. Çünki Cəbrail aleyhissələm hər Ramazanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Quranı oxudurardı. Və bu da müsəlmanlarda ta sələflərdən, yəni sahabə və tabiinlərdən bu yana adət olaraq, sünnət olaraq qalıb ki, Ramazanda müsəlmanlar Quran qirayətinə xüsusilə önəm verirlər. O qardaşlar ki, məsələn, Quran oxuya bilmirlər, çalışsınlar, bu aydan faydalansınlar. O qardaşlar ki, oxuya bilirlər, təcvidi bilmirlər, çalışsınlar, öz qirayətlərini düzəlsinlər. O qardaşlar ki, təcvidi bilirlər, gözəl Quran oxuyurlar, bu qirayət, ə, e, ayda Quran qirayətini çoxalsınlar, həmçini bazardıqları qədər əzbərlədikləri surələrin sayını artırsınlar. Və bu aya xas xüsusiyyətlərdən birisi də Qədr gecəsidir. Hansı ki, Allah Azza və Kəllənin bəyanı ilə min aydan daha xeyirli bir gecədir. Və min ayda təxmini 84 ilə yaxın bir müddətdir. Və bu da Allah Azza və Kəllənin bu ümmətə rəhmətidir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlər çox yaşayırdı. Elə ümmətlər vardı ki, min il yaşayırdı. Necə Allah Azza və Kəllə Nuh Aleyhisselam barəsində buyuranda Əlf, Əlfə sənətin illə 50 əmə Min ildən 50 il az 950 O vaxtı ümmətlər bu cür uzun ömürlü idilər. Ona görə onlar çox ibadət edirdilər. Və Allah Azza və Kəllə bu ümməti əvvəlki ümmətlərdən geri salmasın deyə onlara bu cür neymət bəxş edir. Sən təsəvvür elə ki, 10 dənə Qədr gecəsi 800 ildən artıq edir. Əgər bir Qədr gecəsi 83 il eləyirsə, 10 Qədr gecəsi 800 ildən artıq edir. Və bu bir fürsətdir və neymətdir. Və gərək müsəlman bu cür fürsətlərdən istifadə eləsi və ümumiyyətlə e, söhbəti çox uzatmaq istəmirəm ola bilsin kimlərinsə sualı var və dua eləyirəm ki, Allah azə və kəllə günahlarımızı bağışlasın və bizi sırat müstəqim üzərində sabit eləsin. Və kimin qardaşlarım, kimin zənnəsə maraqlandıran sual varsa, əgər biliriksə inşallah cavablandırar.